En primer lugar, como siempre, os traeremos nuestro Berrión Albiste, aquel boletín informativo en euskera de Berriozar y Riatía. Después eh, hablaremos con Fermín Irigoyen, técnico de cultura del Ayuntamiento de Berriozar, que traerá bajo el brazo la nueva agenda cultural que en estos momentos se estará buzoneando ya por todo el pueblo, que en breve podréis eh, tener entre manos y que viene también eh, cargada de novedades. Así que haremos un repaso a todas las citas culturales que nos vienen en el mes de noviembre. Tras eh, la entrevista llegará el turno de más noticias eh, con el eh, boletín Berrión Noticias en castellano y después Jaime Iribarren nos traerá todo lo que vaya encontrando por la red. Esta vez veremos qué noticias curiosas, qué vídeos o qué audios nos trae para disfrutarlos aquí en Caixo Berriozar. Y ya por último hablaremos de música en nuestra sección sin bemoles. Hoy, siendo el 31 de octubre, hablaremos del Día de Todos los Santos, Halloween para los eh, anglosajones, Día de los Muertos eh, para los mexicanos. De todo ello hablaremos a través de varias canciones eh, bastante tenebrosas. Todo eso aquí en Caixo Berriozar a partir de ahora y en los próximos 60 minutos en el 100.8 de FM o en urriak hogeita hamaika ditu gaurko honetan, aste azkena da, eta hau berrion albiste egia duzue berriozari irretiaren albiste emankizuna. Udaletxean hasiko dugu gure gaurko errepasoa, izan ere osoko bilkura eginen baitute bertan gaur arratsaldean hainbat puntu garrantzitsu jorretuko dituzte, besteak beste auditorio edo gune esteniko berriaren lanen bukaera onartzea, edota eta hamabiko abenduko aparteko ordainsaria ez baidatzea. Horrez gainera, udal talde ezberdinek hainbat mozio aurkeztu dituzte, udal batzako onartu ditzan, alanola, PSNek aurkeztutako bi, bata txiro tasunaren eta gizarte bazterketaren kontra Espainiako gobernuak hartu beharriko neurriei buruzkoa eta bestea elikagai bankuak indartzeari eta pertsona behartsuenen elikagai laguntzarako Europar egitaragua mantentzeari buruzkoa. Bilduko udal taldeak ere beste mozio bat aurkeztu du esteleko ekintzaileekin Israelek izandako jokabidea salatuz eta azkenik UPNek ere beste bi proposamen jarriko ditu mai gainean bata Atarrabiako jaietako gertakariei buruzkoa buruzkoa eta bestea Nafarroako foru erregimenari buruzkoa. Esan bezala, gaur izanen da udalbatzaren osoko bilkura arratsaldeko seiter dietan udaletxean. Zenbait ikastaroren berri ere emanen dizuegu nola zaindu gure burua. Hoiek aurreko batean aipatu genizki zuen, baina batzu batzuk batzu batzutan eh, tokia oraindik ere badago eta izena eman daiteke oraindik ere. Elikadura eta osasuna da hoietako bat eta bestea postre osasungarriak. Izen ematea azaroaren zazpia baino lehen egin dezakezue kultura zez idatzita kultura abildua berriozar.es posta elektronikoaren bidez. Elikadura eta osasuna ikastaroa azaroaren amabian, amairuan eta amalauan eginen da agriatxaleko seietatik zortzietara gaztelaniaz. Eta postre osasun garriak berri, zabenduaren amabian, emez, e, zortzietatik, e, barkatu, agriatxaleko seietatik zortzietara euskaraz. E, biak alabiak euskal eskola makrobiotikoko kideek eskaineko dituzte. beste ikastaro baten berri ere emanen dizuegu nola lagundu seme euskarazko etxerako lanetan gurasok asko egin dezakegu gure seme alabek etxerako lanak ongi bideratzen ikas dezaten euskara ongi menperatzen ez duten gurasoei dena den zalantza gehiago sortzen zaizkie eta hain zuzen ere zalantza hoiek argitzea da lantegi helburua zein den gurasoen funtzioa etxera ekarriko dituzten ariketa motak aurretik ezagutzea eskura izan egun baliabideen berri izatea eta abar luze bat. Lantegia guraso erdaldunei begira antolatu da, baina lekurik baldin badago guraso euskaldunek ere partear dezakete. Azaroaren seian, sortzian eta amairuan eginen eh, da ikastaro hori arriatxaldeko eh, bostetatik seiterdietara kultur gunean eta irakasle lanetan patxi goini arituko da aurrezkuntzako eta helduen euskalduntzeko irakaslea. Izen eh, ematea azaroaren bosta baino lehen egin behar duzue Euskara Zerbitzuan bederatzi lau sortzi, iru 00, iru bost bederatzi telefono zenbakian, edota Euskara abildua berriozar.es e-postan bederatzi lau sortzi, iru 00, iru bost bederatzi, edo Euskara abildua berriozar.es. Eta igande honetarako aurre ikuspen edo itzordu batekin jarraituko dugu helduen antzerki aldia zari gara. Aurtengoa berriozarko hogeita margarren aldia, ber, e, hogeita margarren antzerki aldia izanen da, eta aurten kokapen berri batean eginen dute izan ere antzezlanak mendialdea eskolako ekitaldi aretotik entzun areto edo auditorio berrira mugitu baitituzte honakoa da antzezlanen egutegia igande honetan azaroak lau la cocina taldeak kaia ikome antzezlana taularatuko du e, dilista platerka da baten inguruan eh, gai oroko horrei buruz hasieran eta barruko gai zehatzagoei buruz bukaeran ausnartuko duen komedia azaroaren 11an Malaje Solo taldeak humor platoniko antzezlana ekarriko digu azaroaren 18an Txintxeta taldearen bodologuak antzezlana ikusi alizanen dugu eta bukatzeko azaroaren hogeita bostean Zarria Pastra taldeak El miedo que me habita lana taularatuko du saio guztiak Arriatsaldeko zazpi guzietan hasiko dira eta txartelen prezioa lau eurokoa izanen da, kasu guzietan txartelen salmenta emanaldia hasi baino ordu bete lehenagotik eh, hasiko da. tira ba, gaurko prensa irakurketari ekiteko ordua heldu zaigu eta beti bezala berria izanen dugu izpide lehen bizi. Euskal Herria irratiak uste du berari lizentzia ematera behartuta dagoela Nafarroako gobernua horixe da gaurko titular nagusietako bat Nafarroako berria dagokien ez eh, behintzat berria egunkarian baina badira beste batzuk ere ekonomia kontuak eh, esate baterako Nafarroaren barne produktu gordina euneko 0 kakots iru jeitsi da irugarren iruilekoan. Eta bestelako berriak ere badakartza, nahi zuzen ere berria, egunkariak, baina Nafarroatik kanpo naiz eta hemen ere interesa izan dezakeen albistea izan. Etxe kaleratu entzat argi izpia hori izenburua eta azalpena berriz azpitituluan ematen digute. Hipoteka ordaindu ezin bada giltza itzulita zorrak itatzeko aukera lehen aldiz auzitegira gipuzkoan. Azkenik balerdi balerdi musika talde nafarriari buruzko erreportajeak kaleratu du berria egunkariak ondoko lerro buruarekin. Balerdiren filina. Diario de noticias hartuko dugu orain, ondoko titularria irakur dezakegu letra molde handitan familiari laguntzeko zerbitzuetan gizarte politiko gizarte politikei eh, baterako ordainketa, hau da kopago delakoa aplikatzea planteatu du Nafarroako gobernuak. Bestelako kontuak ere badakartza uarteko berri paperonek errezesioan eh, murgildu da Nafarroa eta urtebetean euneko bat kakotx zortziko beherakada pilatu du. Atzerrira doa, beste titular batean, New Yorken eta ekialdeko kostan lan egiten duten nafarren bizitza kolpatu du sandi Urakanak. Eta azkenik, hause nabarmendu dezake egun diario de notizia zen, krisiaren ondorioz behera egindu lokalen prezioa euneko berrogeita marrean eta Carlos Irugarrena etorbidea da zonalderik garestiena. diario de Navarrari erreparatuko diogu orengo honetan eta hause titular nagusia gaur azalduko du barzinak pejen auteren dimisioa. Bestelako kontuak ere badakartza, asmo handikoak izatea eskatu die iribasek parlamentariei ezkuntzaren erreforma al izateko. E, hain zuzen ere, ezkuntza erreforma horren karira, Bert eh, ministroaren gaitzespena ez zen atzo, eta hause titularra, Berten gaitzespena galarazi dute UPNek, PPek eta Foro Asturiasek. Eta azkenik titular hau nabarmentzen dugu diario de Navarran, hogeita bi nekazal zonaldetan, presentzia fisikoa eskatzen duten zaintzak murriztu ditu osasun departamentuak. gure errepasoarekin amaitzeko gara egunkaria hartuko dugu esku artean eta hause irakur dezakegu Nafarroako berrien artean paueko auzitegiak atzera bota du Arturo Villanueva iruindarriaren kontra aurkeztutako euroagindua. Bestelako kontuen artean, hause, atentzioa desbideratzeko trikimailuak erabiltzea leporatu dio gaztearenak UPN-eri. Eta hause ere, historia kontuetan murgiltzen da gara, historiografia ofiziala berrikusteko galdegin dio Nafarroa bizirik elkarteak lege Bestelako kontuak ere badakartza mugitu kolektiboak hiru asteko baraualdia eginen du AHTaren aurka eta bukatzeko atzo ere aipatzen genizuen albiste bat e, e da, badakar garak ekitaldi erligioso batean presente egotera exigitu die exi, Enrique Maiak iruñeko peinei. Eta egunkarien edizio digitalak ikusita, eguraldiari buruz hitz egiteko ordua iritsi zaigu. eta pixkanaka pixkanaka bada ere, badirudi hotza aldentzen hasi dela, esan bezala pixkanaka pixkanaka, oraintxe bertan 3 graduko temperatura besterik ez daukagulako, hori bai, zerua oskarbi eta badirudi ba jarrituko duela egunak eta temperaturek gora eginen dutela, gaurko 15 graduko maksimoak espero ditugu. lehen e, aipatu bezala kultura izanen dugu izpiden, datozen egun eta asteetako ekitaldi kulturalak eh, agenda hartu eta horretarako ba, Fermin eh, irigoien eh, mentxe daukagu. Kaixo, Fermin, egunon. Egunon bai. kaixo eta egunon ere, Jaime iribarreni nio, nahitxe etorri zaigula arnasestuka, ezakit hotz handiegik egiten duen, edo zer? Ez dute denborarik izan eta dastatzeko, zenolako temperatura dugun gainera. Bueno, ba, zorioneko azuz, e, eh, uste dut, e, nahikoa hotze egiten duela, ez? Ba, baina, bakizu, zenolako gora berak, eta horrentxe bertan esan duzu iragarri dozu goran egingo dutela temperature gaur. Bai. Eta jarraituko dugu katarroarekin, orduan. <laughs> Tira, ba, katarroarekin eta alako gaitzekin jarraitu beharko dugu, baina esan bezala orain kultura ze hitz egitea eh, tokatzen zaigu eta dagoeneko eskuartean daukagu berriozarko agenda, kultura agenda eta e, tira, ba, daude hitzordu desente mm, lehenbizikoa e, kronologikoki aipatuz gero, ba, antzerki aldia, helduen antzerki aldia, Fermin, konta iguzu? Bai, pues, eh, kronologikoki hasita eh, igande honetan bertan hasiko zaigu eh, helduei begira egiten dugun antzerki aldi hau, esan behar dela hogeita margarren urtea dela, eta bada zerbait. Bai, bai, azkar esaten den zerbait da, baina hogeita mar urte... Urteak dira, bai. <laughs> Eta aurtengo berritasun handiena izango da, pues, e, azken urte luze hauetan, eh, e, zera, e, eh, antzez languziak egiten baldin baziren ere mendialdea eskolan, aurten e, auditorio berria dugula horretarako oso egoki. Orduan e, igandenetan hasita bertan izango ditugu lau e, ikuskizunak. Mhm. Bertan e, lau ikuskizunak eta bueno, ba ja... zeintzuk izanen diren e, ikuskizun hoiek eta ba, zer ikusi izanen dugun auditorio berrian. Pues igandenetan bertan e, la cocina izeneko taldea etorriko zaigu eta antzeslanak kaia ikome. Mm -hmm. Bada egoera sozialean e, oinarritutako lana eta bueno, pues humorea lantzen baldin bada ere, eguneroko tasunean oinarritutako lana da. Mm -hmm. Komedia gazigozoa beraz, bai. aurreko aurreko batean eh, auditorioan ere ikusi al izan genuena bezala, ez? Zuela gutxi etorri zen hori ere nahiko gazigozoa zen. Bai, egoera ezberdinarekin, baina bai, <laughs> nola bai zentsu berean, bai. Eta eh, bigarrena ere ematen du humorarekin jarraituz, e, ez dakit, ze oraingo honetan di, dirudienez gehienak humoretsuak izango dira, ez? Ba, bai, eh, askotan e, jorratzen da umorea, baina beti ere ahaztu gabe bere gaia edo eh, parte soziala edo mamitsua izan behar duela. Mm honetan, bigarren honetan, e, umorea da nagusi, eta, bueno, pues, aitzakia hartu ba, bada ere e, grekoen garaia, e, batez ere landu nahi dena bada publikoarekako e, publikoarekiko harrenmana eta hoiekin jolastea eta oso ikuskizun dibertigarria sortatuko da. Mhm. Bueno, hirugarrena nik aipatu nahi dut. Eta ba, uste dut <laughs> gure intzulek jakingo dutera zerkatik aipatu nahi dudan. Zeta bate baino gehiago izan ditatzo, konfunditu nintzela esaterakoan, eske, enetan, bodologuak, zer da hori? <laughs> Azalpen eh, garbia dauka pues bitu, badira hiru lagun monologoak ematera datoz datozela, baina aurreko gunean ezkontza izan dute. Hortaz, pues, e, dira nahasten aurreko egunekoak eta monologoak eta hortin sart, eh, alteratzen da bodologuak. Aha, beraz. behar dugu, Euskaraz izanen dela. Horixe, hau da saio bakarra Euskaraz eh, izango dena. Gainera, pues, eh, oso antzezle famatuak dira Euskal Telebistan askotan agertzen diren horietarikoak, mhm. eta iruñerrian e, eh, aukera bakarra hauek ikusteko. E, ikuskizun hau espaita hemendik aritu, orduan, gombitatzea jendea e, urbiltzeko. Ez dakit kasu honetan izanen den, baina aurten txikia geratuko da auditorioa? Ez da hori izango <laughs> normalean bataz beste berreunen bat lagun etortzen baldin bazaizkigu, egun batzuetan gehiago beste batzuetan gutxiago, eta pues ez dut uste beteko dugunik, baina, baina tira, hori izango balitz. Igual aurrik usten aldagian jende gehiago urbilduko dela, urbilago dagoelako aretoa. Ez dakit, e, hori denborak esango du, e, guk oso publiko fidela izan dugu urte luzeetan, eta naiz eta baldintza txarretan e, hor mendialdeara e, urbildu behar delakotz, ez dago lakotz urbila, inguruan ez dago lakotz ez e, tabernarik, ez kafetegirik eta alakorik, Pues esango nuke bataz beste jende gehiago publiko gehiago izaten dugula e, diren beste antzokietan baino. Mhm, tira, ba, ikusi beharko, e, esan bezala hause delako lehenbiziko aldia ba, e, auditorio berrian egiten dena eta ba, denbora beharko da horiek e, aldaketa horiek ikusi alizateko, baina aurrera eginez azkeneko saio bat e, el miedo que me habita antzeslana hori izanen da bukaeran ez, urriaren hogeita bostean. Horriaren hogeita bostean, e, barkatu, azaroaren hogeita bostean, eh. eta datak salatzen duenez gero, bada genero indarkeriarekin zerikusirik eh, duen lana. Zarrapastra taldeak egingo du atarrabiako taldeak eta pues eh, e, za, emakumeek pairatzen duten e, genero indarkeriari buruzkoa. Aha, gero itzuliko gara gai horren eh, inguruan solastera badaudelako ekitaldi gehiago hilabetean zehar, baina baditugu beste kontu batzuk, e, kontu interesgarria, ametsa egitasmo bilakatu izeneko ekitaldi bat edo ziklo bat e, kontaiguzu zer da hori Fermin. Bueno, e, udalak eh, urtean zehar diru laguntza mordoa eskaintzen die zenbait e, eh, za, garapenerako proiektuei eta horiek e, guztiak bilduta nolabait e, alako programazioa sortarazi nahi du. Zeren, hau da e, diru laguntza horren bigarren partea, mm. hemen ezagutaraztera ematea. Mm Eta hori egingo da pose, kulturgunean izango den erakusketa baten bitartez eta gero pos, zenbat hitzaldi eta proiektzioen bitartez. Mm. Hori bere alaxe hasiko da, urringo astelenean lehenbiziko erakusketa izanen paratuko baita, garapen lankidetza proiektuen eh, erakusketa hori ez? Hori da, ONG ezberdinek e, egiten dituzten proiektuen berri emango duen erakusketa, orduan e, material ezberdinekin, eta zuk esan bezala astelenean hasita, eta gero astean zehar ere pues beste hiru jarduera izango dira, e, aste artean bertan e, mintzaldi bat, non eta e, Nuevos Caminos Madre Koraje eta Michelari Dominikarrak e, izereko e, e, ONG-dek itzaldi emango duten, eta, bueno, ose, urrengo egunetan mm, beste ONG batzuk emango duten bere jarduraren berri. Mm -hmm. Britaniar puntulitatearekin e, ari garenez, e, eh, azarako agenda asaltzen, hemen urrian, horregatik horren... Horregatik konfunditu Daten ez? <laughs> Eza, eh, garaiz esango dugu, hilabete osoan zehar, Euskara ikasteko bekak eskatzeko epea zabalik egonen dela. Estan? E, bai, hause da, bas, baitare, zera, elduen e, eh, eh, barkatu, e, euskalduntze prozesuan matrikula duela gutxi garatu dela, eta pues, horren ostean, eta nola baite diruz laguntzearen, pues, beka hauek eskatu daitezke euskara zerbitzuan. Mm-hmm. Tira, e, hori beraz dagoneko jendeak denborarekin egin dezan eta <laughs> ez adin azkenerako azkeneko momenturako utzi, baina bestelako kontuekin e, jarraituz, e, larun batean azaroaren 10ean beste jardunaldi batzuk e, hasiko dira Arantza Bifidoaren inguruan. Bai, esan behar dugu Arantza Bifidoaren elkartea berrezarren kokatua dugula aspaldiko partez eta lehendabiziko aldian e, eh, pos, jardunaldi hauek e, egingo dituzela bere jardunaren berri ematearen. Mm. Mm-hmm. Eta hortan pos, e, eh, gauza ezberdinak egingo dituzte. Nik batez ere nabarmendu nahiko nuke e, larun batean, amazazpian e, egingo duten ikuskizuna e, auditorio berrian ere e, mhm. egingo dute, hoiek eskaturik, eta aurre antzerkia programatu dute. Irekia da aurrek joan analizateko, baina pos, oiek bilatzen dutena badan bere jardunaren berri matea. Mm -hmm. Azaroren zeian, nire urte betetzea oso gunun... Oso egun polita, eh, polita, ez? Polita, <laughs> polita ez <laughs> Bueno, ez da, eh, se, segun eta gustoko duzun urteak betetzea ala ez. Bueno, berdin dio. Zuretzako egun Garrantzitzu dena gure entzulen dako da, irakurle kuluaren zola saldia <laughs> antolatuta dagoela, ez? Egor, zazpitardietan, e, bada urteak dara matza, ekimen, ekimena martxan, eta, bueno, ba, aurrera doa, ez? Bai, e, badira bi klub, bata erderaz, bestea euskaraz, e, hor e, azken urte hauetan e, martxan ari direnak, eta bakotzak bere dinamikarekin e, segituz, pues, hortxe dago proposamena. E, aipatu duzun egun e, ospetsu horretan, e, pues, la carretera izeneko liburuaz, e, solastu izango dira liburutegian, zazpi tardietan. Mm Eta dena den, ez digu denborarik emanen egitaldi eh, eh, e, guzti guztiak e, xehetzeko eta banan-banan ikusteko, baina badira batzuk mm, nahiko potoloak, importanteak direnak, Eta e, azararen hogeita bostaren e, inguruan, mm, hainbat ekitaldi antolatu dira, ez bakarrik azararen hogeita bostean eta bezperan, baizik eta iaia hilabete osoan, zeren e, azararen e, zazpian hasiko dira, horren e, egitarau horren barruan dauden e, kontuak, ez, ez ez esaten dira honetan ere konfunditio egin alnaiz. Ez, ez zu baizik eta guk, esan hor agendan dagoen e, akatsa, gaur bertan konturatua, <laughs> bada hogeita bost, e, azararen hogeita bostaren inguru, inguruan ere e, sartu zaigula horrekin mm. zerikusirik ez duen e, jarduera. Eta bada e, azararen zazpian izango den itzaldia. Mm -hmm. buruzko itzaldia da eta pos, gaiak ez du zerikusirik e, <laughs> zera, emakumen kontrako endarkariarekin. Esaten nuen banik, akaso lotura bereziren bat aurkituko diotela, baina bueno, ez e, e, berez e, erriata bat da, ez akats bat e, ekitaldi hori ez baita egitarauan sartzen. Egitarauan, esaten genuen bezala, beste ekitaldi batuk, batzuk batzuk sartzen dira eta orain bai azaroaren emeretzitik aurrera. Horixe, pues egun horretan bertan ekingo zaio e, emango zaio hasiera programazioari eta horretarako izango dugu lehenbailen e, eh, zera solasaldi bat e, txuri oiok emango duen itzaldia eta hitz egingo du Nafarroako emakume migratzaileen egoera. San behar da, txuri oiok, badela Nafar bat Nikaraguatar eh, nazionalitatea ere baduena, eta bertan eh, bizi bizizan eh, du urte askotan, eta pues, bertako eh, zera, pues, berri, bertako pertsonen berri, hemen bizi direnenena ere emango duela. Mm-hmm. Eta ez dakit, eh, Fermin, eh, bestelako e, ekitaldien artean, gehiago badirelako, eta eskuartean e, agenda duzuenean, entzuleok ikusi e, alizanen duzue, mm, zu beste ekitaldioien artean zein nabarmenduko zenuke? Bueno, pues nola baite, oraindik ere, pues, e, emakumen aurkako indarkeriaren egunean, egunean inguruan, pues, e, kauzaz berdinak izango direla, pues, e, ostiralean, ogeita iruan, konzentrazio bat udaletxeren neurrean hogeita lauan grafiti batzuk e, gazte, hemengo gazte batzuk egingo dituzenak eh, gai hori jorratuta, eta hogeita bostean irunian izango den eh, manifestazioa. Mm-hmm. Hortan lehen aipatu bezala, pose, eh, antzez lana ere izango dugu hogeita bostean bertan, mhm. eta bukatzeko hogeita sortzean eh, izango da e, bueno, pues beste jardunaldi bat e, korresponsabilitatearen inguruan e, udaletxean bertan. Mm -hmm. Emeretzitiko hogeita sortzira beraz, emakumen, nazioart, e, kontrako indarkeria deus estatzeko nazioarteko egunari eskainitako ekitaldi guztiak. Eta nabar eta zaztapen guztiekin jarraituko dugu hilabetearen zehar agenda de estripatzen, ez? <laughs> e, bukatzeko agian eskertzea, eta aprobetsatuko dugu hemen fermin dugula, eskertzeko sartu dutela berriozarri irratiaren sintoniaren ez, e, iragarpena, edo, iragarkia, eta eta bueno, poliki poliki berriozartar guztiek jakin dezaten irratia abian dela eta egunero hor e, gaituztela. Mm Tira, ba, esan dakoa, eskerrik asko, e, eh, Fermin irigoien gurean e, izateagatik, bai, azken kontu bat aipatu nahi zenuen, labur-labur bada ere, ze denbora agortu egintzaigu, baina ez eguzu. Pues bat beharrean bi. <laughs> bi. Eh, bata, e, honen karira esatea, pues, irratiak e, proposatzen badigu agenda baliatzea horretarako prest gaudela, eta baita edo jarduera iragartzeko prest. Mhm. leku txiki baldin bada ere, agenda ez da soilik udalak egiten dituen jarduera, jardueren berri emateko, baizik eta berrozaren esaten dien e, kultur eta bestelako ekitaldeen eh, berri ematekoa. Mhm. Eta bigarrena? Eta bigarrena, pues, bai ez nuen utzi nahi aipatu gabe e, eh, berrezar aldizkariaren zeigarren urte urrena. Mhm. E, eh, kontzertu bat izanen da larun batean, hogeita lauan, e, musika eskola, barkatu, musika eskola. Auditorioan. Auditorio <laughs> berrian. Mhm. eta bertan e, hemengo e, bi taldek parte hartuko dute, Blusenea Big eta La Senyora Norak. Eta Orduan baita ere gonbidatzea jendea arat urbiltzeko. Mm-hmm. Tira, ba, gonbidapen horrekin geldituko gara, Fermin irigoien, mil esker gurean izateagatik eta hurrengor arte. Vale, jo. Miércoles 31 de octubre de 2012 comenzamos nuestro perrión informativo. Eh, lo hacemos en el ayuntamiento donde esta misma tarde se celebrará el Pleno Municipal del mes de octubre. Se tratarán varios puntos de interés en este Pleno ordinario, entre otros la aprobación de las obras del nuevo auditorio o la paga extra de diciembre de 2012. Además, diversos grupos municipales han presentado sendas mociones para que sean debatidas en Pleno. El PSN, por ejemplo, ha presentado dos propuestas. La primera relativa a las medidas que piensa adoptar el gobierno del Estado para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión social. Y la otra, sobre el fortalecimiento de los bancos de alimentos y el mantenimiento del programa europeo de ayudas alimentaria a las personas necesitadas. El Grupo Municipal de Bildu también ha presentado una moción denunciando la actitud de Israel frente a, los activistas del Estele y UPN, por su parte, ha puesto sobre la mesa otras dos mociones, una sobre los sucesos ocurridos en las fiestas de Atarrabia y otra sobre la defensa del régimen foral navarro. La cita, como siempre, será a las seis y media de la tarde hoy en el ayuntamiento. Y el ayuntamiento es precisamente el organizador de los cursos Aprender a Cuidarnos para los que todavía quedan algunas plazas. Efectivamente, las personas que estén interesadas en los cursos a Aprender a Cuidarnos y no pudieron realizar su inscripción a tiempo, todavía tienen una oportunidad de apuntarse a los talleres de alimentación y salud por una parte y de postres sanos por otra. Podrán hacerlo a través de la dirección del correo electrónico de cultura antes del 7 de noviembre y en el curso de alimentación y salud se impartirán los días que se impartirán los días 12, 13 y 14 de noviembre en castellano y el de taller de postres sanos tendrá lugar el 12 de diciembre en euskera. Ambas citas se celebrarán en, el alba de la naturaleza a cargo de Euskal Escola Macrobiótica. Y pasamos a hablar de otro curso, en este caso dirigido a padres y madres cuyos hijos estudian en euskera. Así es, las madres y padres pueden hacer mucho para que sus hijos e hijas resuelvan el tema de las tareas de forma satisfactoria. Aunque los chiquis estudien en euskera y sus padres no conozcan este idioma, así se puede hacer. Saber bien cuál es la función de los padres y las madres, conocer de antemano el tipo de trabajos que, llevaban, que llevan a casa, saber qué recursos hay en internet y, o en otros medios, etcétera. De todo ello hablar en el curso organizado por el Ayuntamiento de Berriozar e impartido por el profesor de Educación Infantil y de Adultos Pachi Goñi. Este taller tendrá lugar los días 6, 8 y 13 de noviembre de 5 a 6 y media de la tarde en el Culturgune. La inscripción podrá realizarse hasta el 5 de noviembre en el servicio de Euskera, en el teléfono 948 300 359 o en euskera.berriozar.es. Y ya lo hemos mencionado antes, para este domingo nos vamos al teatro con una de las citas culturales más importantes del año en Berriozar. A lo largo de todo el mes de noviembre se celebrará la trigésima edición de las jornadas de teatro para adultos de Berriozar. La principal novedad en estas jornadas es su cambio de ubicación, puesto que las representaciones van a realizarse en el nuevo auditorio. El calendario de las obras es el siguiente. Este domingo, día 4, Calla y Come, a cargo del grupo La Cocina. Domingo 11, grupo Malaje Solo, obra eh, de, humor platónico. El domingo 18, grupo Chincheta, con la obra Modolo Guac. Y el domingo 25, grupo Zarrapastra, con la obra El miedo que me habita. Las cuatro funciones comenzarán a las 7 de la tarde y el precio de la entrada es de 4 euros por función. Las entradas podrán recogerse en el mismo día de cada actuación desde las 16 horas, desde las 18 horas, perdón. Tiempo ahora para repasar los titulares de la prensa en sus ediciones digitales. Cuéntanos, Jaime, ¿qué nos traen hoy los periódicos? Hoy empezamos con el diario de noticias. El Ejecutivo Federal plantea aplicar el copago a política social en servicios de apoyo a la familia. El Parlamento exige al gobierno más recursos para combatir el fraude fiscal. Izquierda Esquerra pide suprimir la delegación del Ejecutivo Navarro en Madrid, se supone que para ahorrar dinero. La crisis rebaja más de un 50% el precio de los locales, con Carlos III, están hablando de Carlos III de Iruña, como zona más cara. Y en Diario de Navarra nos hablan otra vez de Pejenaute. Barcina explicará hoy la dimisión del exconsejero Pejenaute. Iribas, el consejero de Educación, pide altura de miras para consensuar la reforma educativa. En salud nos dicen que salud restringe las guardias de presencia física en 22 zonas rurales. Y el gasto farmacéutico baja un 29,36% en Navarra. O estamos menos enfermos o es que queremos gastar menos en medicina. Y por último, repasamos el periódico Gara. El Tribunal de Pau rechaza la euroorden presentada por, contra Arturo Villanueva, el vecino de Iruña. Gastearena, eh, alcalde de Atarrabaya, denuncia que UPN le utiliza como cortina de humo. Y Nafarroa Visiric insta al Parlamento a que revise la historiografía oficial. El gobierno de Nafarroa se resiste a subir los tipos de IRPF y sociedades, aunque sobre esto sigue habiendo debate. y tras ver eh, la edición digital de los periódicos editados en Nafarroa, es hora de hablar del tiempo. Bueno, pues seguimos con ambiente frío en Berriozar, aunque lentamente van subiendo las temperaturas. Ahora mismo ya tenemos 5 grados en Berriozar y se esperan unas máximas para hoy de 15 grados.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 Ba, baina Halloween berez Amerikarra da, ez? Hemen betianik beste izen batekin ezagutu izan da. Erderaz, e, bueno, todos los santos eta euskaraz seguruenik entzuleren batek edo bestek jakinen du nola nola esaten den e, ba, ba, hori da. <laughs> Eta <laughs> de, de, badu deitzea e, berriozar e, tira, ba, eh, kontatzeko nola esan dezakegun euskeraz, baina tira, esan bezala, gaur Halloween, Halloween gaua dugu mm, ohitura mm, Amerikarra edo anglosa joia eta kontaiguzu. Hala uste dugu, baina ez da horrela. Egia da, gaur egun Halloween festa nagusia dela estatu batuetan, eta duela ja urte asko, Irlandarrek ala eraman zutelako jai hori, eta, bueno, mm, e, sare sozialetan, noski, zer esanik ez, gaur, e, gairik e, aipatuena eta nagusiena hori hori da, inzuzen ere ez, Halloween festa. Hemen Euskal Herrian, azken urte hauetan, e, bueno, e, ez dakit Irlandarrek ekarri diguten uste dute zetz, baina gero eta gehiago ospatzen da, eta horregatik aipatu nahi genuen e, jai hau. Jaia berez, ez da, ez dauka, ez, ez, da txarra, eta jaiak ez dauka zer, mm -hmm. e, eh, ezer txarrik eh, esateko ez dugula ospatu behar. Gertatzen dena da, hemen Euskal Herrian eta hainbat Europako herrietan, Eh, Asia dela protagonismoa hartzen jai hau, hain zuzen ere, estatu batuetan jai nagusia delako. Mm Eta ez, e, berez eta gehien bat hori da nik uste dut e, jende askori amurra ematen diguna jendeak benetan ezagutzen duelako mm, jatorria nondik datorren eta bar. E, esan behar da, e, sortzi garren, mendean, ospatzen hasi zen e, jaia dela, zeltiarra er, er, er, zeltiar erritarrek e, asmatutakoa edo bultzatutakoa, mhm. gero Irlandan protagonismo handia izan izan urriaren hogeita maikan ospatzen da, naz bat egon da ere elizak eh, tartean sartu sartzen den momentu batean, e, eh, horti dator tolo santos, mm -hmm. ez? Eh, egunaren ospakizuna ere, lotura handia du, elizak momentu historiko konkretu batzuetan erabili nahi izan du, beti egon da diskusioa, festa paganoa, katolikoa, ote den, mm-hmm afera da Irlandarrek eraman zutela e, estatu batuetara, esportatu e, zutela festa, festa hau, eta hortik aurrera, inoiz baino gehiago ezaguna egin zaigu mundu osoan zehar, ezta? Eta, bueno, e, zer esanik ez dago, interneten informazio asko e, sakonagoa eta zehaztapen handiekin bilatu daiteke, interesak duena, edo non aurki ditzazke gauza asko jarauen e, festaren inguruan, e, baina, bueno, mm, ospatzen denez, udarearen bukaeran zergatik ez guk ere ospa dezakegu, <laughs> ezta? Gaina, e, inoiz ez dago, ez dago aitzakia txarrik festa bat egiteko, ezta? Beti <laughs> dirutzi aitzakia guztiak onak dira. Hori da, hori <laughs> da. ez dago oso antolatua da. Oen guk bakarrik ezagotzen dugun, pues, umeek ematen duten pelmada, etxe etxe biltzen direlako, gozokien bila eta bar, eta morro ematen dizu, ezta? Nik, nik aipatu, behar dut alde horretatik eh, iaz eh, nahiko e, eh, zera, gorroto hartu nio nola jai honi izan ere, bueno, ba, ibili ziren gure etxe ingurutik gozokiak eskatzen eta e, horietako hoietako batzuek e, zuek zuek zuen hortzuk zareten, arreutz bat e, bota ziguten leiora, ba, ez dakit, eh, haien ustez ez genielako goxokirik eman, edo ez dakit zergatik, ze guk gainera etxean ez dugu inoiz e, Halloween ospatu, eta ez genuen goxokirik emateko, beraz, <laughs> ezin, <laughs> ezin goxokirik eman, baina eta horregatik orre, botazizkiguten arreutzak, beraz, egia esan ez dut, ez dut, oroitza, ez ditut eh, oroitzapen onak jaionen inguruan, baina tira, e, festa egin behar baldin bada, festa eginen dugu. <laughs> Bo, ba, Twitterren e, eh, izan dako milaka eta milaka tuiten inguruan bi aukeratu ditugu, e, honekin lotutan noski, bat, e, oso, azken bola honetan oso ezaguna egin zaigun el señor Baumborgen, Baumgarnet, bueno, itatzi du nahi izan duen bezala, argi dago gesurresko <laughs> gesurresko pertsona dela eta esaten du que celebremos Halloween es como si en Wisconsin bajaran de romería por el Mississippi al Cristo de los Faroles Hordan, <laughs> zu baino amorro handiagoa duen pues, festarekiko amorroa adago, non baiten, ez da beste bat eh, este bate que eh, Amelio Rodríguezek esaten du salir en Halloween disfrazado es, de, de bankero, o sea, <laughs> proposatzen du gaur eh, bankero gisa ateratzea bai, Halloween. Finean, festan. odola zurrupatzen duen beste personaje bat, ez? da. Eh, hori ez da Halloweeneko efektu berezi bat izan, hori zure ez izan da, Jaime, zaindu, eh, <laughs> egun hauetan, mm, bihar jai dugunez, ostiralean elkarikusiko gara berriz, eskerrik asko, interneteko bitxik egin bitartez, ez bai <laughs> kutsatu, gure entzunlea gazte honetan, <laughs> lasai egon daitezela, ez eh, eta negu osoan zehar, oso osasuntxu ibiliko dira. Tira, Jaime, mi esker eta ostiraler arte. Agur. Y para concluir eh, nuestro programa de hoy vamos ya con la sección sin bemoles en la que hablamos de música. Y como nos estaba comentando Jaime hace un momento, vamos a hablar de Halloween aquí también. Eh, como otras tradiciones, entre comillas, estadounidenses, Halloween, pues eh, hoy en día, y según lo vemos eh, por la tele, tiene mucho de marketing y poco de estadounidense. En realidad, como nos estaba comentando Jaime, es una costumbre llevada, exportada por los irlandeses y que tiene su origen en el eh, Samhain, una tradición pagana de la cultura celta que no tenía nada que ver con monstruos o vampiros, sino que simplemente marcaba el fin de la cosecha y era considerado como el fin de año hasta la llegada del cristianismo que vino a mezclarlo todo. Eh, cuando esta costumbre llegó al Nuevo Mundo, recibió influencias también de la Noche de los Muertos de México y sus calaveritas y sus eh, muertes personificadas. Allí nos vamos en primer lugar con una canción tradicional llamada La Bruja, interpretada por el grupo folclórico mexicano Tlen Huicani. no obstante, como hemos dicho, de México y de Irlanda, todas estas costumbres se mezclaron en, en, Estados Unidos y dieron forma a la fiesta que se celebra hoy día, una fiesta que en la cultura popular ha adoptado diversas formas y en la música también. Escuchábamos al principio esa canción de Boris Pickett y los Crypt Kickers, eh, Monster Mash. Vamos a escucharla un poquito más porque es eh, una de las canciones que más se repiten en eh, las radios y en las televisiones estadounidenses durante estos días. Ah, Dracula and his son. The scene was rocky, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin and were about to arrive. De hecho, esta canción tiene ya varias décadas, es bastante antigua, pero el hecho de que mezclara partes de películas clásicas de terror de serie B la hizo increíblemente popular y hubo muchísimas eh, copias. De hecho, el propio Boris Pickett eh, sacó un disco entero eh, basado en canciones de Halloween que, bueno, no tuvo el mismo éxito que su canción original. Aunque si hablamos de música de terror o basada en cuestiones terroríficas, no podemos dejar de mencionar la influencia de todo el movimiento del rock duro, el heavy metal, todo eso se inició ya varias décadas antes con eh, los Rolling Stones, Led Zeppelin, todas esas acusaciones de satanismo que se les hicieron incluso a los Beatles, pero el primer grupo que jugueteó realmente con el concepto, con los conceptos de lo oculto, de la magia y del eh, terror fue Black Sabbath, que sacó su primer eh, disco en, a comienzos de los años 70 y de ese primer disco, esta canción homónima, Black Sabbath, que bueno, dura casi 7 minutos, no la vamos a poner entera, además es una canción principalmente ambiental hasta que ya empieza a ponerse movidita hacia el final, hacia los últimos minutos que son los que vamos a escuchar. Muchas acusaciones les llovieron a los Black Sabbath, acusaciones de satanismo que ellos además no se encargaron de desmentir, les gustaba jugar con eh, esa ambigüedad eh, y esa mala fama que les iba creando, mala fama que luego en los círculos eh, del heavy metal pues les dio eh, pues, eh, una mayor proyección. Aunque si hablamos eh, de Halloween, tenemos que hablar también de la influencia de Danny Elfman, el compositor que en sus colaboraciones con el director de cine Tim Burton ah, creó un auténtico musical en torno a Halloween. hablamos de la película Pesadilla antes de Navidad y de su canción mm, principal, This is Halloween. Ahora vamos a escuchar una versión bastante curiosa eh, realizada nada menos que por Marilyn Manson. Y ya para despedirnos, eh, una recomendación, y es que eh, el colectivo Papel Continuo, un colectivo que hemos conocido por internet, ha sacado, no a la venta porque los regalan, el recopilatorio Tonadillas para un guateque de Halloween, que está disponible gratis para descargar en la red. Como la página web es bastante complicada, lo, que, lo mejor que podéis hacer es buscar en eh, vuestro buscador preferido de internet tonadillas para un guateque de Halloween y lo encontraréis disponible para descargar un eh, recopilatorio que tiene lo más granado y a la vez lo más casposo de las eh, canciones de Halloween, aunque entre eh, auténticas horteradas como Drácula Yeye de Andrés Pajares podemos encontrar grupos interesantes como un grupo de pop punk llamado Fanta que hacen una canción homenaje nada menos que a Iker Jiménez y a su programa sobre el ocultismo y eh, los eh, fenómenos paranormales. Tenemos eh, por último a Fanta con su canción Iker Jiménez. Y con esta canción de homenaje a Iker Jiménez nosotros nos vamos a, marchar. Mañana no volvemos, eh, volvemos el viernes a partir de las 9 de la mañana aquí en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net. Ordurarte beti bezala txintxoak izan eta